Išeimo knyga, 12 skyrius. Viešpats kalbėjo Mozei ir Aronui Egipto šalyje. Šitas menuo, te būna jums pirmasis metų menuo. Pasakykite visiems izraelitams, kad šito mėnesio, dešimtąją dieną, jie paimtų po avinėlį savo tėvų namams, po vieną avinėlį kiekvienai šeimai O jei šeima yra per maža avinėlį suvalgyti, te paima kartu su savo artimiausių kaimynų, kad susidarytų tiek asmenų, kiek gali suvalgyti avinėlį. Avinėlis privalo būti be trūkumų, metinis patinėlis. Paimsite jį iš avių ar oškų. Laikykite jį iki šio mėnesio 14 dienos, kiekviena Izraelio tautos šeima turi jį papjauti tos dienos vakare. Jo krauju patepkite abidurų staktas ir skersinį tų namų, kuriuose valgysite avinėlį. Ta naktį valgykite mėsą keptą ant ugnies, su nerauginta duona ir karčiomis žolėmis. Jūs neturite jos valgyti žalios ar išvirtos vandenyje, tik keptą ugnyje, taip pat galvą, kojas ir vidurius. Nieko iš jo nepalikite iki ryto, o kas paliks lygi ryto, tą sudeginkite. Valgykite jį paskubomis, susijuosias trenas, apsevę, laikydami lasdą rankoje. Tai viešpaties pascha. Ta naktį perėsiu visą Egipto šalį ir išžudysiu visus pirmagimius, žmonės ir gyvulius, ir visiems Egipto dievams įvykdysiu teismą. Aš viešpats. O kraujas ant namų bus ženklas, kur jūs gyvenate. Pamatęs kraują, aplenksiu jūs, kad Egipto šalies bausmė nepaliestų jūsų. Ta diena te būna jums atmintina diena, Jūs privalote ją švęsti, kaip šventė viešpačiui, per kartų kartas. Septynes dienas valgysite neraugintą duoną. Jau pirmąją dieną pašalinkite raugą iš savo namų, nes kiekvienas, kuris valgys raugintą maistą nuo pirmosios iki septintosios dienos, bus išnaikintas iš Izraelio. Pirmąją dieną susirinkite šventei, taip pat ir septintąją. Jokio darbo nevalia dirbti tomis dienomis, išskyrus tai, ko reikia kiekvieno žmogaus maistui. Jūs švesite neraugintos duono šventę per kartų kartas, nes tą dieną aš išvedžiau jūsų pulkus iš Egipto šalies. Pirmojo mėnesio, 14 dienos vakare, pradėsite valgyti neraugintą duoną ir valgysite iki 21 dienos vakaro. Septynes dienas nebus raugo jūsų namuose, nes kiekvienas, kuris valgys ką nors rauginto, bus išnaikintas iš Izraelio, ar jis būtų ateivis ar vietinis gyventojas. Nieko rauginto jūs nevalgysite. Savo namuose valgysite neraugintą duoną. Tada Mozė sušaukė visus Izraelio vyresniuosius ir jiems tarė, eikite, imkite avinėlį savo šeimoms ir pjaukite į paschai. Po to imkite izopų rišulėlį ir pamirkę dubenyje su krauju, patepkite juo abi durų staktas ir skersinį, ne vienas jūsų Ten neišeina iki ryto iš savo namų, nes viešpats pereis, žudydamas egiptiečius, pamatęs kraują ant abiejų durų staktų ir skersinio, aplenks ir neleis žudytojui įeiti į jūsų namus. Tai bus įstatas jums ir jūsų vaikams per amžius. Kai atvyksite į šalį, kurią viešpats jums duos, kaip jis pažadėjo, laikykitės šitų nuostatų. Kai jūsų vaikai klaus, ką reiškia šitos apėgos, atsakykite. Tai yra paschos auka viešpačiui, kuris aplenkė Izraelitų namus Egipte, kai jis išžudė egiptiečius ir išlaisvino mūsų namus. Tada žmonės nusilenkė ir pagarbino viešpatį. Izraelitai ėjo ir padarė, kaip viešpats įsakė Mozei ir Aronui. Vidurnakti viešpats išžudė visus pirmagimius Egipto šalyje, pradedant faraono, kuris sėdėjo soste pirmagimių, baigiant pirmagimių kalinio, sėdinčio kalėjime ir visus gyvulių pirmagimius. Naktį atsikėlė faraonas, jo tarnai ir visi egiptiečiai, ir kilo didelis verksmas Egipte, nes nebuvo namų, kuriuose nebūtų mirusio. Ta naktį faraonas, pasišaukęs Mozę ir Aroną, tarė, išeikite iš mano krašto, jūs ir izraelitai, eikite, tarnaukite viešpačiui, kaip sakėte, pasimkite avis ir galvijus, kaip sakėte, eikite ir palaiminkite mane taip pat. Egiptiečiai ragino tautą skubiai išeiti iš šių šalies, sakydami, mes visi išmirsime. Žmonės ėmė ant pečių dar neįrūgusią tešlą duonkubiliuose, įviniotą į apsaustus. Ir izraelitai padarė, kaip Moze buvo sakęs. Jie paprašė iš egiptiečių sidabrinių bei auksinių daiktų ir drabužių Viešpats sutikė Izraelitams malonę egiptiečių akise. Ir šie patenkino jų prašymą. Taip jie apiplėšė egiptiečius. Apie 600 tūkstančių vyrų iš Izraelio sūnų, neskaičiuojant vaikų, išėjo iš Ramzio į Sukotą. Taip pat daugybė kitų žmonių ėjo su jais ir didelės kaimenės avių bei galvijų. Jie kepė iš tešlos, kurią išsinešė iš Egipto neraugintus paplučius. Ji dar nebuvo įrūgusi, nes jie buvo skubiai išvaryti iš Egipto ir nespėjo pasigaminti maisto kelioniai. Izraelitai pragyveno Egipte 430 metų praėjus 430 metų. Vieną dieną visi viešpatės pulkai iškeliavo iš Egipto. Ta naktis, kurią juos išvedė iš Egipto krašto, yra viešpatės šventė. Izraelitai privalo tą naktį švęsti per kartų kartas. Viešpats kalbėjo Mozei ir Aronui. Šitas yra paskos įstatymas jokiam svetimšaliui nevalia paskos valgyti. Tačiau pirktas vergas turi teisę ją valgyti tada, kai ji apipjaustai. Svetimšaliui ir samdiniui negalime jos valgyti. Ji turi būti valgoma namuose. Nevalia mėsos išnešti iš namų ir neleidžiama sulaužyti jokio kaulo. Visa Izraelio tauta privalo ją švesti. Jei ateivis apsistotų pas tave ir norėtų švesti paschą, tai visi jo vyrai privalo būti apipjaustyti. Tuo atveju leidžiama jam švesti paschą ir jis bus tarsi vietinis šalies gyventojas. Bet niekam neapipjaustytam neleistina jos valgyti. Tas pats įstatymas galioja ir pas jūs gimusiam ir ateiviui, apsigyvenusiam tarp jūsų. Izraelitai darė, kaip viešpats įsakė Mozei ir Aronui. Ta diena viešpats išvedė Izraelitų pulkus iš Egipto šalies.